Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i životodavče, dođi u seli su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu i sada i uvek i uvek vekova. Amin. Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj, oče blagoslovi. Molitva nas, svetog otaca našeg gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos Vaskrse. Hristos Lijepo je kad vidimo da obzirom ehm, da dijelimo parking sa susednim noćnim klubom, pa je lijepo kad vidimo da u toku posta on biva ispunjen kao što kad mrsne trpeze noćnih klubova budu pojačane, onda se to vidi i po parkinzima, odnosno po posjetama. A zašto onda u toku posnih trpeza, koje su zapravo i raskošne i, i bogatije, za vrijeme posle, zašto da parkinzi naših hramova i manastira ne budu popunjeni i tijes. Eto, radujemo se da reagujemo ovako saborno na te impulse naše crkve, posebno u danima pošćenja, koje nekako predlaže mobilizaciju pažnje i u sabranjima prvenstveno liturgijskim, a onda i onim drugim koji su istim tim, dakle, liturgijskim duhom nadahnuti, da se okupljamo i da zajedno i postimo ako ćemo da se zajedno saberemo oko vitlejemske kolijevke, ako ćemo zajedno da se saberemo oko groba gospodnjeg, ako ćemo zajedno i u carstvo nebesko, onda to naše htjenje, tu našu namjeru mi treba već ovdje polako da projavljujemo tu želju da potvrđujemo i sa branjima utvrđujemo. Eto, naše je da u ime ove svetinje učinimo ovo sabranje prijatnim, i u duhovnom, i u duševnom, i u tjelesnom pogledu. Evo ovaj kamin obezbjeđuje prijatnu temperaturu. Ova svetosavska sala vjerujem da vam svima prija. A evo da se potrudimo da i duhovni zalogaj bude prijatan i pristupačan. Da bi bio pristupačan, moramo da se obratimo oni, onima kojima je sila duha predana, koji su prvi okusili sa te trpeze i postali kadri i Bogom blagosloveni da je i nama predlažu da nas vaspitavaju, da nas njome hrane. To su u našoj svetoj crkvi prije svih drugih, jer nisu oni ipak jedini, ali predstoje saboru svetih, to su naši sveti, apostol. Sveti apostol. Među njima i veliki prvovrhovni apostol Pavle, koga na svakom liturgijskom sabranju srijećemo, koji nas moćno neustrašivo poučava, nadahnjuje, krijepi, hrabri, uči i štiti, Pa da bismo znali sa kim imamo posla, kako bi se to reklo, da bismo znali kakvom naukom nas on hrani i vaspitava, na jednom mjestu u poslanici Galatima, on kaže prethodno podvlačeći da je veoma bitno da držimo propovjed koju nam predaje i on i njegova sabraća apostoli, da je veoma bitno da je držimo onako kako nam je predadoš te mjere je to bitno da ukoliko neko pokuša da izvrne to evanđelje, da interveniše, pa čak i najmanje, pa kaže, valjda da bi naglasio koliko je bitno da ona bude e, prihvaćena i čuvana onako kako je predana, on kaže da čak i ako ta intervencija bude dolazila ne samo od ljudi, nego i od anđela. Pa se onda ograđuje i kaže, pa čak i ako vam mi budemo nešto drugo govorili posle ovoga što vam reko smo i predado smo, kaže, anatema da bude. Dakle, ne daje nikakav prostor. Znači, kompromis u tom pogledu je nemoguć. Dakle, anatema da bude. Vrlo teška intervencija. Ima u tom duhu i kod svetog oca Justina, pošto je na njega, vi to znate, vršen pritisak. I onda on, znajući da po ljudskoj slabosti negdje može i da podlegne ukoliko taj pritisak bude jači po Božjem upuštenju, pa možda i da potpiše nešto drugo ili da napiše nešto treće. Pa onda se on na vrijeme ogradio i kaže, ako vam nekad budem govorio nešto um, mimo ovoga, i ne da obog, protiv ovoga, znajte da to nije just. Tako je, kao vjerni učenik svetog apostola Pavla bio, bio odan apostolskom predanju. A otkuda takva strogost u tom pogledu? Otkuda to da, to je, to je vrlo bitno za ovo naše vrijeme, koje hoće sve da, da mijenja, da, da da interveniše u onim zonama predanskih formulacija, božanskih dogmata, Otkuda takva strogost, otkuda to da, da, da nema nikakve ni minimalne intervencije od strane bilo kog čovjeka i bilo kojeg anđela. Otkuda takav autoritet? Može neko da se zapita, pa čekaj, sveti apostole, da nije to malo, znaš, prečeran. Zar baš nikad i zar baš ni malo? ni neki tamo mudrac, super mudrac ili neki svijetli anđel. Pa zar i on kaže ne može? Ne može, kaže. I još jednom, evo i da vam pročitamo, da čujete kako to tvrdo zvuči. A onda i obrazloženje zašto je to tako. kaže kaže ako vam i mi ili anđeo s neba propovijeda evanđelje drugčije nego što vam propovijeda smo, anatema da bude. Dakle, odlučenje. Kao što smo već rekli, I sada opet velim, ako vam neko propovijeda evanđelje drugčije nego što primiste, anatema da bude. I sad obrazloženje. Zašto ne smije ni čovjek, ni anđeo? čak ni sam apostol koji tu propovjed daje i on sam ne smije da promijeni ništa, ni dan poslije izrečene propovjedi, niti ikad više u životu. Dakle, ona je data i ne može više niko da, da je mijenja. Ovo je sad veoma veoma bitno da, da prepoznamo da bi naš odnos prema apostolskom predanju, ako ništa drugo, bio makar malo bolji. To može da bude i jedna, da kažemo, tema ovoga posta, ili ako hoćete podvig, dakle, poboljšavanje ličnog odnosa prema apostolskom predanju. Pošto je vi to znate, naš odnos prema učenju apostola gotovo pa katastrofalan. Gotovo pa i da ga uopšte nema. I ne moraš neko drugo prokvetstvo navlačiti na sebe. Dovoljno je da nisi u njihovom blagoslovu, dovoljno je da nisi u polju njihove propovjede i ne treba ti veća e, muka. Sve druge velike same će doći. I evo zašto je to tako, kaže. A dajem vam na znanje, braću, da je evanđelje koje sam ja blagovijestio nije od čovjeka. Niti ga ja primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrist. Daje se na znanje da ga nije čovjek predao apostolu. Ni čovjek, ni anđeo. Dakle, ni čovjek, ni anđeo nemaju pravo da intervenišu, jer je ono predano svetom apostolu od samoga gospoda Isusa Hrista. I kao tako ono ima, vidite, apsolutnu vrijednost. Uz same evanđelske riječi, dakle gospodnje riječi, tu je i apostolsko učenje. Dakle, duhom svetim nadahnuto. Evo ima ovdje jedno mjesto, izvolite. A možete i ovdje, slobodno. Trosjed, dvosjed. Vidite, braći i sestre, koje ovo istina što kaže sveti apostol. Onda ta blagovijest, odnosno propovijet apostolska, obzirom da je primljena od samoga gospoda, Isusa Hrista, od samoga Boga, dakle, od same premudrosti. Ona sva i miriše na Boga, i, i, i predaje tu svjetlost nebesku, e, e, radost, predaje mir, predaje istinu, predaje život, predaje silu. Bog je zato i, i dao apostolu da on zajedno sa svojom bratijom, svojim sapoodvižnicima ide u svijet. i da tom propovjeđu koja preobražava duš, da ih, da ih zrače nebeskom svjetlošću. Otuda vidite kako sile tame, kako vrlo precizno djeluju u tom pravcu da mi tu propovijed ne čujemo, da se sa njom ne sretnemo. Znači, njima je to vrlo bitno. To što ćeš ti tamo da mlatiš i da truneš po nekakvim mrtvačnicama intelekta, da se hraniš nekom mrtvom mudrošću, da ispijaš mrtve vode, potpuno neupotrebljivih znanja, to njima ne smeta. To možeš. Ali je bitno da, da se ne sretneš sa apostolskom propovjeću. Ili, da i to da naglasimo, da se sretneš ali sa onom koja je pretrpjela izmjene ili od strane čovjeka, to recimo imate u sve prisutnijim takozvanim protestantskim verzijama apostolske propovjedi uopšte evanđelskog učenja ili nekim drugim izvrnutim i skrivljenim oblikom neke od zaista mnogobrojnih sekti. A sa autentičnom apostolskom propovjeđu, koja do dana današnjega i do zadnjega dana struji i strujaće kroz pravoslavnu crkvu, dakle, kad kažemo pravoslavnu, mi mislimo i apostolsku, veoma je bitno za našeg neprijatelja da se ne sretnemo s njom, jer susret sa njom jeste susret sa živim Bogom. Dodir, kontakt, ukus. Sad ne već samo sa svetim apostolom Pavlom, nego sa svima onima koji su tu apostolsku propovjed primili i neizmijenjenu sačuvavši je predavali drugima. Evo mi danas možemo da se pohvalimo i da istaknemo primjer e, istog oca Justina ili svetog oca našeg Nikolaja Dakle, to je ista ta propovjed primljena u apostolskoj crkvi i predana svima koji je, koji je hoće. Jedan od prejemnika te propovjedi i te mudrosti i te blage vijesti, radosne vijesti, koja je primljena, dakle još jednom ne od čovjeka, koji je kolebljiv, pa je danas radosan, a sutra tužan, koji trpi mnoge izmjene, nego od nepokolebljivog istočnika mira, radosti, mudrosti. Dakle, od Hrista gospoda, dakle, jedan od prejemnika e, te i takve propovjedi jeste i nedavno proslavljeni i veliki otac i učitelj naše crkve, sveti Jovan Zlatousti, koji se posebno napajao baš propovjeđu svetog apostola Pavla. Bio je potpuno svojim bićem otvoren za nju. I ako tražite e, uzrok tog čudesnog e, razvijanja njegove ličnosti do metafizičkih razmjera njegove svetosti, E, naći ćete ga upravo u e, tom posvećenom izučavanju poslanica i predanja svetih apostola, a posebno svetog apostola Pavla, koji mu se, kako vjerovatno i znate, i, i javljao, pa mu nekako i sam tumačio i otkrivao tajne njegovih poslanica, njegove blagovijesti, koju je opet i opet, da to podvučemo, primio od samoga Hrista. Zato su nam dijela svetog Jovana Zlatoustog važna, jer kao što čusmo jutro su Svetom Evanđelju, koje smo čitali u čast prepodobnih Varalama i Josafa Carevića Indijskog, je Gospod govori da je carstvo nebesko kao kad e, čovjek trgovac nađe mnogocjeno zrno bisera, pa razda sve drugo što ima i kupi taj komad zemlje i sa njime i u njemu to mnogocjeno zrno biser. Tako i mi, braće i sestre, od nedavno imamo na srpskom jeziku i sabrana djela svetog oca našeg Jovana Zlatoustog. To je podvig naše crkve, konkretno e, Niške eparhije. I ta priča o Carstvu nebeskom i o mnogocenom zrnu bisera, ona se takođe i odnosi na djela svetog Jovana Zlatoust, kako kogod je željan, ako je pravi trgovac onako juvelirskog njuha, on lako može da prepozna u ruci nebo. Vidite. Znate, ko bi rekao? Pa i ono držiš, jedno zrno je sad onaj ko ne zna da razlikuje, on bi mislio da je to kliker, ko kliker. Pa bi ga dao za možda neku tako nisku cijenu. A majstor koji vidi, koji je ocijenio, vidi da je u pitanju mnogocjeno zrno bisera, prepoznaje ga. Tako i mi, braći i sestri, u dijelima svetih otaca, posebno u dijelima svetog Jovana Zlatoustog, treba da vidimo to mnogocijeno zrno bisera i da, ne žaleći, batalimo onu mudrost kojom su nas bukvalno tovili, kao što se prasad tove, da se oslobodimo tog lažnog znanja, lažne mudrosti, lažnih mudraca i da se vratimo u naručje, u zagrljaj, u tor slovesnih i da se poučavamo riječima velikih, dakle vaseljenskih učitelja. Među njima posebno mjesto zauzima sveti otac naš Jovan Zlatoust. A njega bismo, tačnije jednu njegovu besjedu, doveli u vezu sa jednim divnim džakonom, mučenikom, koga smo juče proslavljali. U pitanju je sveti mučenik i džakon Roman, koji je posradao početkom četvrtog vijeka u Antiohiji u jednom od gonjenja naše crkve, koji je primivši tu propovijed, neizmijenjenu propovijed, jer to je veoma bitno, i kroz nju primio nebesku silu, nebesku mudrost, božansku odvažnost, hrabrost, jer to je isto bitno, veoma bitno da znamo, e, jedno od svojstava apostolske propovjedi. Kad kažemo apostolske, ne mislimo samo na onu koju su izgovorili apostoli, nego i svi e, apostolskom predanju odani hrišćani, propovjednici i mučenici, učitelji crkve. Dakle, jedno od svojstava jeste i smjelost. jer je dejstvo samoga gospoda. Onaj ko propovijeda, ko blagovijesti u duhu svetom, on se ne plaši čovjek. To je kao kad bi se sami gospod plašio čovjek. Tako i onaj ko, ko je njegov poslanik, ko, ko nosi e, vijest, odnosno otkrovenje koje mu je Bog predao, on ima smjelost, dakle, taj, taj, taj duh ga čini takvim. I on ne gleda na lice čovječije, da li je neko car poput Dioklecijana, Nerona ili nekog od vojvoda, eparha, gradonačelnika koji su ustajali na ime Božje. Nošeni duhom svetim, oni su utvrđivali narod, Boži, hrabrili ga i izobličavali bezumlje dolopoklonika i njihovih careva. Pročitat ćemo mnogo bržim ritmom žitije svetog mučenika Romana, džakona Romana, pa ćemo onda da pristupimo sa nekoliko koraka, a vođeni e, besjedom svetog oca Jovana Zlatustog, koji je besjedio na dan, e, odnosno na spomen svetog mučenika Romana. To je bio jedan način svetoga Jovana Zlatustog, volio je da besjedi na dane mučenika. To mu je nekako bilo ovako omiljeno, da bi podizao temperaturu svoje pastve, pozivajući se i ističujući primjer mučenika. Koristimo žitija svetih, mjesec novembar, svetog prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog. U svetog mučenika Romana proslavljamo i dječaka Varuga, jedno dijete koje je izobličilo bezumlje Asklipijada tog gonitelja Hrista i crkve. Evo da čujemo žiti onako u malo bržem ritmu. Sveti mučenik Roman, rodom iz Palestine, bješe đakon crkve Kesarijske. U vrijeme gonjenja hrišćana od strane nezna božaca, on življaše u Antiohiji, propovjedajući učenje crkve i apostola i utvrđujući vjerne, da bi ostali nepokolebljivi u ispovjedanju vjere pravoslavne, vjere Hristove. A kada neznabožni eparh Asklipijad htjede da tamošnju hrišćansku crku razruši do temelja, sveti Roman podstače hrišćane da se suprotstave eparhu i da mu ne dadu razrušiti sveti hram. Nama sada, govoraše on svojim jednovjercima, predstoji borba za oltare Božije, Asklipijad, neprijatelj otačastva, hoće da nam oduzme Boga. A mi ćemo dobro uraditi ako braneći oltare Božije, padnemo ranjeni na pragu svetoga hrama. Jer ma kako se završila borba, mi ćemo hrišćani ispasti pobjednici. Ako ne dopustimo da se razruši dom Boži, onda ćemo likovati u crkvi na zemlji. A ako padnemo ubijeni kraj svetog oltara, onda ćemo zapjevati pobjedničku pjesmu u crkvi na nebu. Takvim riječima sveti Đakon podstače sve da do smrti stoje u odbranu svetoga hrama i da ne dozvole eparhu da uđe u hram i da ga razruši. Tako je bitna projava njegove neustrašivosti stajanje na liniji hrama i spremnost da se ide do kraja. Ili da se odbrani, ili da se krv prolije radi svetinje Božije. U to vrijeme nastupi neki neznabožački praznik, poput ovih naših. To je isti duh. Nije to prvi put sada da se dešava i onda taj duh idolopoklonstva i neznaboštva uvijek bio praćen mnoštvom besmislenih praznika, baš kao danas. U to vrijeme nastupi neki neznabožački praznik i mnoštvo neznabožaca sa ženama i djecom sticaše se u neznabožački hram. Vidite sad kakva je to odvažnost, kakva je to hrabrost. Božanska hrabrost. Tada se sveti roman zapali, to su ognjeni jezici, da isto duha svetog, dakle, zapali se božanstvenom revnošću, stupi među taj neznabožni narod i poče gromoglasno izobličavati njihovu zabludu. On i samog Asklipijada, kada ovaj ulažaše u idolski hram, zaustavi i rače mu. Vidite kakva, kakva smjelost. Direktno na njega, zaustavlja ga i rače mu, u zabludi si načalniče kada ideš idolima. Idoli nisu bogovi, nego je Hristos, jedini istiniti Bog. Obratite pažnju, ovo su jednostavne ispovjedničke formulacije. Nema tu mnogo priča. Prosto to je istina. Hristos je jedini istiniti Bog. I to je to. I to je tako. I nema potrebe da širimo priču. Eparh odmah naredite svetog Romana uzeše i silno biše po ustima. Potom, sjevši na sudištu, on prisiljavaše mučenika da se odrekne Hrista. Pa kada uvidje da je Roman nepokoran i nepokolebljiv, on naredi da ga muče. I bi Roman obješen i raznim oruđima bijen i noktima željeznim stružen. No on junački trpeći te muke ispovjedaše jedinoga Boga, stvoritelja svih, i osuđivaše epahovo bezumlje što ne želi Ne što ne može, nego što ne želi da pozna istinu i pored sve njene očiglednosti. Dok sveti mučenik tako stradaše junački u mukama propovjedaše Hrista i u mukama, kak je to oganj duha svetoga, e, pa pazite, strašno mučenje, i propovijed koja teče. Tamo stajaše mnogo naroda, kako neznabožaca, tako i hrišćana, posmatrajući podvig stradavca Hristova. Stajaše tamo nedaleko i jedno hrišćansko dijete po imenu Varog. Pogledavši na njega, vidite, dioptrijom duha svetoga, Mučenik reče mučitelju, i ovo malo dijete razumnije je od tebe matoroga, jer ono zna Boga pravoga, a ti ne znaš. Eparh prizva k sebi dijete i upita ga, kojeg Boga ti vjeruješ? Dijete odgovori, vjerujem Hrista. Epar ga onda upita, šta je bolje vjerovati jednoga Boga ili mnoge bogove? Dijete odgovori, bolje je vjerovati jednoga Boga, Isusa Hrista. Epar ga opet upita, čime je Hristos bolji od svih bogova? Dijete odgovori, Hristos je time bolji što je istiniti Bog i stvorio je Hrista sve nas. A vaši bogovi su demoni i nisu stvorili nikoga. I mnoge druge stvari govoraše to dijete kao da bješe neki mudri bogoslov. Jer duh sveti, dakle Bog, duh sveti, dejstvujući u njemu, činjaše iz usta njegovih hvalu, na posramljenje neznabožnog eparha i svih idolo poklonika. Sad jedna dirljiva scena e, između majke Varulove i njega samoga. Kaže, mučitelji svi što bjehu s njim divljahu se pametnom djetetu i mudrim riječima njegovim i osjećahu se veoma posramljeni, što ne bjehu u stanju opovrgnuti riječi njegove. Zato mučitelj naredi da ga biju prućem bez milosti. Poslije dugog šibanja varu poče iznemogavati i zatraži vode no majka njegova. Ovo je sad, čisto da, da, da malo pripomognemo, da se ne biste zbunjivali. Ovo je sad jedno vrlo visoko blagodatno stanje ili događaj pod vrlo jakim blagodatnim naponom. Otuda i ovakvi postupci, otuda i um, ovakva čudesa. Nije što bi rekli redovna situacija, nego blagodatno vanredna. Jer je granica između vremena i vječnosti i prosto sad čaša vode, jer neko će se zapitati, pa čeka, je li majka, pa kako je mogla. To je, vidite, to je plotski nivo rasuđivanja. Ovo je majka u, u hrišćanka, u blagodatnom smislu i dejstvu, i ona prosto ne može da, da propusti priliku, jer dijete se nalazi, njeno dijete, na granici između vremena i vječnosti. I sad nema potrebe za utješenijem, jer još korak i dva, još tren ili dva i eto čeda njenog u carstvu nebeskom u naručju Božje. Priznaćete da je to jedna, vjerujem, svima nama manje više ipak pristupačna logika. Kaže, posle dugog šibanja varug poče iznemogavati i zatraži vode. To je otprilike nekih 7-8 godina, on vjerovatno nije imao više. No majka njegova, koja stajaše tamo u narodu i sa radošću posmatraše stradanje sina svoga, gotovo sa ponosom. Videći ga gdje iznemogava i traži vode da pije, ljutito mu doviknu i naredi da junački trpi do kraja. A kada mu učitelj naredi da dijete posjeku mačem, majka ga njegova uze na svoje ruke i ponese na mjesto posječenja. Grleći ga i ljubeći, ona ga tješaše i sokoljaš, da se ne boji kada ugleda mač nad glavom svojom, Vidite kakva sena. To nije to, nije to, nije to dojenje, nije to uspavanka, to je, znate, nebeska je to pjesma. I govoraše mu, ne boj se, sine boj, ne boj se, slatko čedo moje, ne plaši se smrti, jer nećeš umrijeti, nego ćeš živ biti vavijek. Ne straši se cvijete moji, jer ćeš biti prenesen u rajske bašte. Vjera. To je hrišćanska vjera. Ne boj se mača, jer čim budeš posječen, tog časa ćeš otići Hristu, i vidjeti slavu njegovu. A on će te primiti s ljubavlju i ti ćeš živjeti pored njega u radosti neiskazanoj, naslađujući se blaženstvom sa svetim anđelima njegovim. Tako tješeći čedo svoje pobožna majka ga donese na mjesto posječenja. A kad dijete bi posječeno, majka pokupi krv njegovu u čist sud i uzevši tijelo njegovo umivaše ga suzama radosnicama. I svatko ga ljubljaše, veseleći se, što čedo njeno proli krv svoju za Hrista, krv koju je od nje primio. I majka česno sahrani tijelo sinčića svog. Dijete varu, koje proslavljamo zajedno sa svetim mučenikom Romanom. Juče smo ih proslavljali. Poslije posječenja svetog Varuga, sveti Roman bio suđen na spaljivanje. Vezan i sa svih strana okružen drvima, sveti Roman, kada sluge još ne bijehu donijeli žara i zapalili drva, očekujući poslednju riječ od sudije, gromko doviknu ispred lomače k mučiteljima. Vidite, kako je to, kako je to blagodatno te, te, izlivanje sile. Dok čeka oganj, vidite, on kao da je nestrpljiv, pa kaže, ali vidite, ovo možemo mi sad da dočaramo, mi smo ako svi tako malo, e, kažemo, dramaturški, neelektrisani od siline gledanja filmova raznih i tako tih nekih emotivnih i, i, i sentimentalnih naboja, pa evo dobre prilike da se ovako malo i otrijeznimo, jer ovo je realnost, ovo nije gluma, ovo je sveti mučenik Varul, On nije vatra koje nema i scena koja je fiktivna. Ovo je istina. Ovo sveti džakon ne glumi pobožnost, nego jeste pobožan, jeste vjeran, jeste nestrpljiv. I kad se kaže gromkim glasom uzviknu, on zaista grmi bićem svojim. I pazite šta on kaže kaže, dok iščekuje da se izrekne presuda i da se donese ogan, on kaže, gdje je ogan? Zašto ga ne zapalite? Zapalite ga. Okružite me plamenom sa svih strana. A kada oganj bi upaljen i drva se sa svih strana silno razgorješe, iznenada udari silna kiša i ugasi oganj. Sveti Roman živ i ni najmanje povrijeđen od ognja. Poslije toga za smjele riječi svetog mučenika, jer se ono rugaše neznabošcima i osuđivaše njihovo bezumlje i proklinjaše njihove bogove, a veličaše jedinog Boga Hrista, mučitelj naredi da mu se odsječe jezik. Mučenik na to brzo isplazi jezik da ga sluge odsjeku. A kad bogoglagoljivi jezik bi odsječen, ispovjednik Hristov ne umuče, nego na nadprirodan način govoraše jasno, bez jezika. Kao i prije, proslavljajući jedinog Boga. Zatim učenika vrgoše u tamnicu u kojoj on provede dugo vrijeme sa nogama zabijenim u klade. A kada ispričaše, caru Maksimijanu, dakle kad je vijest došla do ondašnjeg vrha, dakle car Maksimijan, da mučenik i poslije odsječenja jezika govori lijepo, car naredi da ga udave. Vojnici uđoše u tamnicu, staviše mučeniku omču oko vrate i udaviše ga 300 treće godine. Sveti Jovan Zlatousti kao čovjek silnog nadahnuća i silne duhovne pažnje imao je potrebu da e, svojoj pastvi, a svi smo mi u crkvi njegova pasva, jer on je učenik svi u nas, to je ipak Jovan Zlatulsti, ne može biti u crkvi, a da ti on nije učitelj, ako ne primamo učenje svetog Jovana Zlatulstog, onda nešto nije, nije u redu, nismo, da kažemo, dobre pozicije zauzeli, jer ga crkva uporno ističe i njega i njegovoga sabrata Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova i velike druge jerarhije kao učitelj. Dakle, jasno nam stavljajući do znanja da su veoma bitni za, za naše spasenje kroz svoje učenje. Evo da čujemo kako to sveti otac Jovan doživljava, pa i nama nešto od doživljenog prenosi kroz tu besedu koju je izgovorio na dan praznovanja svetog mučenika Romana. Na početku besede govori o tome kako je radost mučenika i naša radost. Kako je ono što su oni zadobili u jedinstvu crkve, to jest u jedinstvu naroda sa njima i naš. Koje e, vijenci koje su oni zadobili, oni ne čuvaju za sebe, nego tom pobjedom hoće i nas da radoste, i nas da obogate, da i mi budemo pričasnici njihove slave nego da se ne bismo e, previše zadržali, čini mi se da smo prije možda godinu ili dvije e, baš govorili na ovaj dan i koristili ovu besedu, taj njen prvi dio, ali eto samo kratko da se podsjetimo, govori koliko je to u crkvi zdravog, da nema zavisti, pa se radujemo mučeniku, radujemo se njegovoj slavi, jer je osjećamo kao, kao svoj, Njegova pobjeda je i naša pobjeda. Te, e, njegov uspjeh i naš uspjeh, a isto tako e, i mučenici e, hoće da, da to dijele sa nama. Zato crkva i predvaže između ostalog i te praznike e, da bi naša radost bila zajednička. E, Sveti otac Jovan hoće to nekako da nam, da nam, da nam objasni, da nam približi, da, da razumijemo suštinu praznika i da to nije samo njegovo, nego postoji velika mogućnost da, da to bude i, i naše bogatstvo. On je prolio krv, a ti se osvećuješ. On je istrpio stradanja, a ti, to je mi, likujemo. I on, se, I on se raduje tome i ono da, da sa, sa, samoljubivo drži svoju pobjedu, svoju slavu, ne dajući mjesta drugima, sve metode da zavide i da ogovaraju, nego kao neki prijem koji hoće da podijeli sa svima nama. Kaže, razbukte se jednom težak rat protiv crkve. Nešto su varvari navalili na gradove niti tuđini, nego su se oni za koje se smatralo da predstoje našoj ikumeni tvrđe i surovije i od varvara i od neprijatelja i od svih tirana ponašali prema podređenim vidite sad ovdje navodi e, vrlo slično e, ovom našem vremenu, jedna opasnost, mnogo veća od prostog, da kažemo, i fizičkog gubljenja teritorije. E, jedna opasnost koja, koja se tiče našeg, našeg duha i našeg duhovnog odnosa prema nebeskoj otežbini. Kaže, Opasnost tada nije prijetila slobodi, otačbini, imovini i ovome životu, nego carstvu nebeskom i predstojećim dobrima, životu besmrtnom, ispovjedanju vjere u Hrista. I bješe smišljen novi neki način odvođenja u zarobljeništvo i je jedna e, posebna taktika kako, kako ljude porobljavati i držati u ropstvu. Jer ljude nisu odvodili iz ovdašnjih gradova, nego su se poduhvatali toga da ih lišavaju slobode gornjeg Jerusalima. I svakoga pojedinačno su primoravali da dušu prinese na žrtvu. Odrekne se vlastitoga gospodara, misli se na gospoda, i podčinjava tiraniji demona. Da služi njih koji nam štetu nanose i koji su neprijatelji spasenja našeg. Što je hristoljubivim dušama bilo teže od nebrojenih smrti i svake gene. Vidite, lišavanje slobode gornjeg Jerusalima. Kako biste vi to, kažemo, povezali, kako čovjeka možemo odvojiti od slobode gornjeg, nebeskog Jerusalima, ili ako hoćete, kako mi ovdje, recimo, iz Budve, ovdje se kaže da Nema potrebe da te neko izvodi iz tvojega grada, nego tu, u tvom gradu, u tvojoj zemlji, može da te drži u ropstvu, odvajajući te od slobode gornjeg Jerusalima. Dakle, postoji mogućnost da mi tu slobodu opitujemo tu gdje jesmo. Evo recimo konkretno u Budvi. Kako mene neko može da odvoji? Dakle, postoji mogućnost i da osjetim tu slobodu. To što je, možda još ne osjećam ili ne znam da ta mogućnost postoji, to očigledno govori da sam već porobljen. I da je to težak stepen porobljenosti, jer ne znam da mogućnost i postoji. A ako postoji, u čemu vi vidite tu mogućnost da okusimo slobodu gornjeg Jerusalima? Dakle, to je, braći i sestre, jedan vrlo dubok doživlja ili ako hoćete, udah. Znate, sloboda gornjeg Jerusalima. Dakle, ovdje. Ne moramo da idemo, pazite, ima donji Jerusalim geografski lociran tamo gdje on jeste, avionom toliko i toliko i da, to je donji. Ovdje govorimo o gornjem Jerusalimu. Ja, to, kao što bude na početku, razlice prihvatanja u evanđelja, prihvatanja evanđelja na više načina. Dobro, i, i to, ali ajmo ovako malo konkretnije. Kako smo ovaj, se? robovi a ne ovaj... Kako Ako smo robovi gre, onda smo izgubili slobodu gornjeg Jerusalima. Tako je. A, a kako ostvarujemo slobodu gornjeg Jerusalima? Zato što se obraćamo crkvi Božjoj i ovaj susreći reći Božjoj evanđelji. I? I? I? Ali vidite, Dobro, dobro, dobro i ovo. To je ono, gađemo, pa, je tako? Pa neki pogodi, neki promaši, je tako? Negdje prsne sijelica, negdje ode mikrofon, negdje... Pa, dobro, ali gađemo, to je dobro. Liturgije, braći i sestre. Liturgije. Liturgije, to je onako, taj jedan, jedan termin, onako, jerusalimski liturgija. Tu je sve. I evanđelje, i riječ Božja, i, i vrlina, i... Sve je tu. To je Gornji Jerusalim. Dakle, jedna, jedna, jedna organizacija. Blagodatna organizacija života. To je ipak znate, nebeski Jerusalim, znate, jedan, kažemo, liturgijski poredak, ambijent. Ovo što kažemo, vidite, pričešćivanje. Ako zvuči pomalo, nećete mi zamiriti, ali zvuči pomalo, e, da kažem, sebično. Pričestio sam se. prilike nebeski Jerusalim, onako ključ u ruke, je tako? Sam, jes nebeski, ali sam svojoj stanju, tako, ta jedna privatnost koja ne priliči nebeskom Jerusalimu, jer e, tamo se od nas traži da, da budemo, vidite, u jednom srcu, imamo jedna usta, jedno srce, jedan duh, jednu glavu, jedno tijelo. E, vidite, ovo što, e, što smo sad ovako, da kažemo, demonstrirali, To govori o toj jednoj e, još uvijek e, vladajućoj porobljenosti, aj tako da kažemo, duha. Još se nismo oslobodili. E, slava Bogu, proces oslobađanja je u toku, ali još se vide, što kažu, tragovi lisica, lanaca, okovi, znate. Još smo onako u tom nekom grču, nismo nismo navikli na slobodu gornjeg Jerusalima. Nemamo tu smjelost djece Božje. Najgore kad se naviknemo na tu robijašku pobožnost, kad ima onaj robijaški krug, pa i pobožnost koja se ostvaruje, ali u zadatom krugu, to nije, vidite, to nije pobožnost koja daje taj osjećaj i sladost slobode gornjeg Jerusalima. To je taj jedan falsifikat, to je jedna lažna utjeha, eto i dalje sam u ropstvu, ali eto osjećam kakvu takvu pobožnost, koja je na mnogo načina i uslovljena i ograničena e, e, duhom ovoga vijeka i knezom ovoga svijeta. To je na pobožnost koju ti on određuje. To je pobožnost po njegovom tipiku. Ali to, braći i sestre, nije ukus slobode, to nije opit e, slobodne djece Božije. Dakle, to nije vazduh gornjeg Jerusalima. Dakle, sve ono što nas odvaja od od, od liturgije crkve. Sve ono što nas usporava ili obeshrabruje da, da, da, se, da se potpuno predamo onako na liturgijski način, kako ono mi e, govorimo u jektenijama crkve. Pomenuvši, o tako, presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu bogorodicu i uvijek djevu Mariju sa svima svetima, dakle i sa svetim džakonom e, Romanom i sa djetetom varulom i sa svima svetima, e, dakle eh, podražavajući e, njihov primjer, nadahnjujući se opitom njihove slobode, Dakle, i mi na taj način svakako tražeći njihove molitve, njihovo molitveno zastupništvo, jer nije lak taj podvig potpunog predavanja, e, koje je, vidite, ono je dublje od smrti, jer to predavanje ono podrazumijeva i umiranje, i da bi se potpuno predao sav život svoj. Vidite, između redova stoji da, da ga više nemaš. nemaš taj život. Ti si ga predao, a vidite, u sigurne ruke životodavca. I sav život svoj Hristu, Bogu, predaj. I tek tu nastupa e, ta zona, slobodna zona Gornjeg Jerusalima, u tom potpunom predavanju. Ti koliko smo mi puta to u crkvi izgovorili i koliko puta porekao. Znate, vidite, u crkvi ništa nije tek tako. Mi kad kažemo i to, gdje mi govorimo to? To nije u nekom studiju, to nije neka proba znate, naše pobožnosti. Stojiš oveče pred, pred žrtvenikom, stojiš pred svetim prestolom, konkretno ja kao sveštenik, ali u ime zajednice, crkve, dakle u ime svih vas, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj Hristu, Bogu predajmo. Mi to govorimo, braći i sest, tu pred samim Hristom. I vi odgovarate, tebi je gospodi. I šta mislite? To tako prođe. Pa ti si to rekao. Vidite, Ko je tebe čerao da to radiš? Je tebe neko prisilio da, da, da ovo izgovaraš, da, da, da se na ovakve riječi, na ovakve molitve osvanjaš, da razgovaraš sa mnom na ovakav način. To je nešto što, vidite, što obavezuje. Da, svakako, u duhu slobode, vidite, ali, ali obavezuje. Dakle, ja hoću, hoću tako. I to hoću evo ovdje pred žrtvenikom, hoću to da, da ispovijedim, hoću to eto, i da čuješ, evo i ja i, i narod tvoj, evo, hoćemo tako, dakle sav život svoj. E vidite, sve što nas sprečava na tom putu, sve što nas zadržava u zoni, zoni e, porobljenosti, znači, to je to je djelovanje tog duha, to je ta, ta, ta tiha, ali velika i užasna opasnost znate, e, koja nam ne da da se, da se konačno otrgnemo, da uđemo u zonu slobodnih. Pogledajte svetog mučenika i džakona Romana. Pogledajte kakav je to duh slobode. To što su ti carevi e, ispisali te neke akte, što, je, što su vlade donijele neke odluke, Što je to tamo neđe potpisivano? Što ovi pogoduju e, ministri, bjesne, znate, izdaju naloge? To je, to je zona porobljenih, znate, i ona, ona ne može da dopre do, do, do slobodnih. I ne samo što ne, do, ne može da dopre, nego oslobođeni duhom e, cara nebeskog, oni sami dolaze. U ovom slučaju vidjeli ste kako sveti mučenik Roman podiže narod, bodri ga, hrabri ga, da se ne uproši, da se ne povuče, da ne sumnja, nego da stoji. A on sam ide naprijed i izobličava i tu masu, masu porobljenih, kad kažemo izobličava u pozitivnom smislu, otkrivajući im da je e, taj praznik konkretno i način praznovanja da je to zabluda, da je to obman, da je to idolo poklonstvo. To ništa ne valja. I samom ovom Vojvodi, gradonačelniku ili jeparhu, i njemu se znate, praktično u lice unosi i kaže nemoj to da radi što su idoli. To su, to su demoni, nemoj da se klanjaš njima, ti si čovjek. Ti treba da se poklenjaš onome kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, jedinom istinitom Bogu. Vidite kakav duh slobode. On uopšte ne zavisi od njega. Jedino čime je, ajde da kažemo, e, porobljen jeste duh ljubavi prema, prema bližnjima. Jeste ta potreba ljubavi da im ponudi slobodu i da im je posvjedoči. Jer mučenik zapravo jeste taj svjedok koji govori da, da ne mora tako. Pa ne mora tako. Može sasvim drugačije. Može ovako slobodno. I onda, konačno, kad je vidio da, da nema pozitivnog odgovora i reakcije, onda on traži ogen. Daj ogen. Daj, gdje je vatra? Jezik, evo jezik. Pazite, vidite kakva sloboda. Evo jezik. Hoćete da sječete? Evo jezik. Onda vidite kakav, kakav majstor, kako, kako prozire. Otkud je, vidite, da nije duhom svetim odakle. Otkud on znaš koji duh počiva u malom varu? Postoje ozbiljan rizik da se, ajde da tako kažemo, prevari I da kaže, evo, pita ga malo, ga mali da pobjegne iza majke. Je tako? To je djeto, čoveče, znate, to je, pritom to je strašna scena, razumijete, što kaže je naš brat, danas, pa ne, to nije, kaže, vidjelo kokošku preklanu, a ne čovjek, razumijete? To su ozbiljne scene. I otkud on zna koji duh počiva u mamom varu? Pa zna, jer je duhom svetim ispunjen. I nabacuje taj, taj, taj, taj svešteni, vidite, taj, taj, taj centar šut. znate, nabacuje malome, i mali ide glavom, razumijete? I raznosi sve to. Razgovara, kaže čovjeku, Daje mu jasne odgovore. Bogoslovstvo je ovdje samo nešto od mnogo rečeno. Kaže da je praktično bogoslovstvovao. Duh Sveti progovorio kroz njih. Pocijepao to. Duh Sveti kad, znate, kad krene to kao paučin, znate, to se sve cijepa. Nemaš kad da iskonstruišeš e, neko drugo pitanje, neki blok da postaviš tu sve. Silu to je sloboda. Zato nam crkva i ističe svakodnevno oslobođene likove. Ali ne onako pokazujući nam to iza, iza rešetaka. Mi smo ovamo s ove strane hermetički zatvoreni i tako idu svajdovi. Ne bi li nam još teže bilo u ovim našim mravinjacima i rupama. Kažu, taj čoveče, istina, malo je tješni put, ali otvoreno je. Znači, ajte i vi, nemojte da se, se plašite, nemojte da se bojite. a hristoljubivim dušama to porobljavanje, dakle odvajanje naroda od liturgijske slobode, najteže padao. Znate. Najveća muka kad vidje kako narod, pa i danas vidite kako robuje. Robuje. Imamo mogućnost porobljen. I onda kaže, vidite, i upravo tada, dok su mnogi već bili pod vodom, pazite, tih takozvanih medijskih pritisaka, kako se to i danas vrši, taj jedan potos, potop, e, medijski potop, da praktično drugačije ne možeš, da tako podizanje nivoa, stvaranje te skrame mnjenja, to je ono što nazivamo javnim mnjenje, dakle, to je tako i nikako. Drugačije, drugačije može biti u ugludnici. A ovdje ovako misliš, misliš to. To je taj jedan standard, vještački, konstruisan standard svijesti ili takozvanog javnog mnjenja, iza koga stoje tri smjene, oni koji neprestano rade, štampaju, izmišljaju, tako, o jadu se zabavivši i sebe i druge. I kaže, i upravo tada, dok su mnogi već bili pod vodom, dok se dizala oluje i mnogi je doživljavali brodovom, blažen ovaj roman, stupivši na sredinu, Kaže, nije odmah pomislio da sebe preda opasnostima, nego je one koji su se uprašili, koji su pali, one koji su vlastito spasenje prodali kroz razne vidove kapitulacija, kaže, sakupio ih je i osokolio, spremio ih da se ponovo bore, podižući one koji su pali, a one koji su ostali da stoje osiguravajući ih molitvama, preporukama i savjetima, mnogo filosofirajući o budućim i o postojećim stvarima, dakle propovjedajući evanđelje o budućem carstvu, o budućem sudu, o, o drugom dolasku gospodnju, o vječnim blaženstvima, o vječnim mukama, dakle jedna evanđelska, e, da kažemo, poluka kojom je podizao, odnosno obarao te, te, te visoke stijene e, medijskih prepreka, znači, podizao, oslobađao put i puštao svjetlost evanđelja da se, da se urije u njihove duše, ne bi li ih obodrio, podigao, reanimirao, da, da ostanu na liniji zavjeta, koji su već dali pred Hristom i u tajni krštenje i u tajni liturgijskog sjedinjenja. Da se, jer vidite, opasna je situacija, možda se odrekneš čoveč. Se odrekneš, da se predaš, da te taj potop, da te, da te odnese u vječnu muku, dakle, ozbiljna situacija. Kao i danas. Ništa manjoj nevolji i opasnosti nije i ova generacija. Kaže, mnogo filosofirajući o budućim i o postojećim stvarima, pokazavši da su ove poslednje privremene, a one prve vječne, stalne. Onda kaže, stavivši nasuprot napora, e, borbene i prekrasne trofeje, nasuprot muka, pobjedničke vijence. Dakle, vidite, nevažna propovjed, i ona puna kompromisa da se izbjegne borbe i da se izbjegne muka. On, on predupređuje, on kaže, bit će borbe, neće biti i bez borbe, bit će borbe, ali vidi trofej. Onda navodi primjere mučenika. Mislim, to je, vidite, to je početak trećeg vijeka, to je na svako malo, to su bila ta stratišta, to su se, znate, rijeke hrišćanske krvi izlivale u potocima, znate, i riječnim tokovima. Nasuprot muka pobjedničke vijence, nasuprot bogova, nagrade, jer bit će i bogova. Ako hoćemo da odstojimo, ima i da boli, ima i da peče, ima i da žari, imaju i udovi da lete, glave da se sjeku. Pa na ovoj propovjedi, vidite, ova propovjed je prošla. Otkud majka Varolova sa onakvim ludilom u glavi? Otkud njoj onako ludilo? Govorimo o blagodatnom stanju, to je ono ludilo Hrista radi. Otkud njoj to? Iz novina. Slušava je njegovu propovijed, razumijete? Kaže, mnogo filosofirajući, utvrđujući. Pritom, to nisu bile besede 15 minuta. To je borba za vječnost, to je pitanje vječnog života ili vječne smrti. U atmosferi gonjenja koje u svakom trenutku mogu da, da, da izbiju ova vrata iz ovih šarki, da ulete unutra i sve da nas pokodi. I ovako mi smo se večera sabrali, otvori malo vrućove vrata, otvori malo da cirkuliše vazuhe, naloži malo I posle fino dolje ni stepenicu, u auto, kući, fino, spavam, eto. Sutra lagano, neki film večeras odgledati, nešto večerati, ono, je, nisam od šest mogao bi još malo. I onda ono, sve u kontu. ono, drugi put. Kaže, poučavajući šta je postojeći prolazni život, a šta budući i vječni. Kolika je razlika između njih? To je ono što bi mi nazvali kosovskim zavjetom. Mi smo mi, braći i sestre, izmislili kosovski zavjet. Mi smo ga samo, da kažemo, prihvatili i artikulisali u one dane, znate, na jedan zaista uzvišen način. Ali, znate, bilo je toga i prije nas. Mi smo isto kažemo, tu ideju sveštenu i evanđelsku morali da čujemo, da primimo, da, da vidimo kako se ona živi, kako su i prije nas znači, davali zavijete, kako su se oni čuvali, kako su se prenosili. Znači, Kosovski zavjet je jedna prejemstvena karika apostolskog tipa, znači, mučeničkog etosa. Nismo mi tu ni prvi ni jedini. Prosto dar Boži Semaljsko je za malena carstvo, to je sveti mučenik Roman govorio svom narodu, a nebesko vavijek i vijek. Isti ovaj mučenik, njegovu fresku imate u Dečanu. Evo je ovdje u žitiju, žitima svetih, sveti otac Justin, odnosno priređivači su stavili fotografiju te freske iz Dečana. I nama i sveti mučenik nepoznat, i njegovo učenje i svedočenje. Dakle, to i danas treba da praktikujemo. Ako, ako hoćemo ovakvi da budemo, moramo iste te metode da koristimo. On govori o odnosu vremenog i vječnog. što mi smo ovo sad već u vječnosti? On govori o carstvu nebeskom. A što ovo je sad već carstvo nebesko? Pa nema potrebe da, da podvlačimo. Mi smo se oslobodili od okova vremena, od grijeha, od sma, nema više gonjenja, nema više potrebe za ovim. Pa možda nema, ali neće biti ako smo se odrekli Carstva Nebeskog. Ako smo prihvatili tamnicu, ako smo se odrekli slobode Nebeskog Jerusalima, da nema potrebe. A ako hoćemo tu slobodu, ako hoćemo te zavjete, ako ćemo da, da, da budu i naši zavjeti, onda moramo da čujemo kako, e, kako crkva uči i kojim duhom nas nadahnjuje. Da će biti borbe, da će biti Boga, da će biti muke, ali da sve to vrijedi strpjeti carstva nebeskoga radi. Pa onda ona čuvena mučenička. A što? Često se koristi u e, bogoslužbenim e, stihirama. A što ti nećeš umrijeti, pita mučenik. Ti ne misliš da umreš? Pa umrijet ćeš. Umrijet ćeš sigurno. Pa ti bolje da umreš kao mučenik. Razumiješ? Nego da, da tačimo za tobom u, ne, u, ne, u nekim demencijama da više ne znaš niđe udaraš. Razumiješ da se? Da se bukaš budeš, bre, ko mučenik. Svakako, oni kažu, svakako ćeš umrijeti. Umri, bre, ko mučenik. Umri ko gospodin. Umri za Hrist. Kao Hristo vojnik, kao ispovjednik. To je, pa zar je moguće da ćeš da propustiš takvu priliku? Što mraci? Što ti ćeš Misliš da ćeš uvijek biti mlad. To prolazi. Nego sad, pa ono, nikad ostarati vidimo ove naše zabavljače, sjećam se kad smo bili djeca, pa no, bilo je to već jedno zrelo doba. Sad su mlađi no što su tada bili. Sad vi možete zamisliti kakva je to kombinacija. Šta je iznutra, spolja, to je, mislim, trebalo stati normalno, razumijete? Jes, jes lijep je i zategnuto, treba biti normalno, imati uglav. Eto, na takve načine nas ponižavaju. I mi smo kao prezadovoljni. Umri, kao mučenik. Za Hrista čoveč. To, I to ako, a, a, ako te udostoje toga, ili nešto pretrpi, nešto, iznesi nešto. Kaže, takve i njima slične stvari savjetujući onim ispravi klonule ruke, učvrsti raslabljena koljena, odbjegle povrati, oni što pobjegoše. Sve ovamo Kaže, strah protjera, agoniju progna, udahnu im smjelost, umjesto plašljivaca učini ih spremnima. Umjesto srna i jelena, spremnih na bježaniju, Njemačka, Norveška, Švedska, Kanada, Australija, znate ono, ona rakoća, jelena i srne da što prije pobjegne se poprište. I iz arene, da se razumijemo, Balkan je, braće i sestre, vas da bio arena za mučenike. To, ovo što mi sad pokušavamo da iskonstruišemo, kasno je to, to da je trebalo da bude Pa bilo bi valjda za bolje one prije nas. To je arena, znate, ovdje se umire. Ovdje se, to je, znate, arena, u areni se gine. I obzirom da je Balkan Hristov Balkan, to zona iznad istoka i zapada, pa kuda pobjegneš? To je bježanije. Pogledajte malo, u suštinu tih migracija, to, to je uvijek bježanije sa poprišta. To je bjekstvo iz arene. Umjesto da stojiš na liniji zavjeta svetih predaka, tamo te ponižavaju na, na, na sve moguće načine. Tamo si ništa. Ovdje bi bio mučenik ispovjednik. Junak. Tamo si ništa. Dakle, ta, ta, taj duh je e, i, i danas potreban. Baš ova, ova dejstva, e, dakle, da odbjegle, a to vidite, mi u crkvi to imamo. Ovo je sveti mučenik Roman, juče je bio njegov dan. Ovo je sveti Jovan Zlatus, braći se, pa on izlazi iz crkve. Ovo je sveti apostol Pavle. Pa ako ikoga ima u crkvi, iako se ičija propovjed riječ čuje, to je njegov. I znate i sami, nema liturgije bez svetog apostola Pavle. Stalno je tu, stalno je prisutan, stalno opominje, stalno govori. Sabor mučenika, Roman je samo jedan od njih. A u crkvi su i svi drugi. Odbjegle vrati, strah protjera, agoniju progna, učvrsti raslabljena koljena, ispravi klonule ruke, udahnu im smjelost, umjesto plašljivaca učini ih spremnim. Što će biti sutra? Plašljivo, što će biti sutra? Pa neka bude što bude. Budi spreman. Umjesto srna i jelena načini od njih lavove koji odišu snagom mnogom. Dovede, ih u, dovede u red vojsku Hristovu. Sramotu onu kod nas prenese na glave neprijatelja. Ovo je, vidite, mi smo ono žitije, brzo smo ga prošli, a ovo je ovako da kažemo, uveličavanje događaja kroz prizmu svetoga e, Jovana Zlatustova, koji je podigao taj jedan borbeni, ali ipak recimo liturgijski nivo svijesti u pasti u crkvi Hristovoj. I sad, ovo je isto zanimljivo, da to bismo htjeli ovako da, da istaknemo, sa taj odnos satane prema mučeniku, znate, jer ga je već locirao kao izvor ozbiljnih problema koje mu pravi u njegovoj strategiji i organizovanju tog njegovog koncentracionog logora, a logor je čim nije u duhu nebeskog Jerusalima. To vam je logor. Zovi ga ti kako hoćeš, e, Hollywoodom i svim tim imenima, to je logor Ako nije nebeski Jerusalim, onda je logor. Sad vidi ovdje ozbiljnu prijetnju, znate, vidi silu koja mu razbija e, vratnice, znate, vidi mogućnost da zatočenici znate, izlaze na slobodu i oće se okomi na njega. Tačnije, to je vrlo bitno, da ćemo mogli da dovedemo u vezu sa našim danima napada na, da, da kažemo, na glavno oružje svetoga mučenika Đakona Romana. A to je, šta mislite? Hm? Vjera. Svakako vjera. Ali kad kažemo oružje, mislimo i na kon konkretno oružje, odnosno, je tako? Vjera Molim? Jezik. Jezik. Jezik, jezik. Čuli se u žitvi da, da je odsječen jezik. I e sad, ustom je to vrlo bitno. Zašto jezik? Kada je džavo vidio da je nastala ta nagla promjena, i da se oni koji su se koliko juče njega bojali i od njega strijepili, sada njemu smiju i imaju smjelosti da se spremaju za borbu sa opasnostima, da trče na, na mučilišta, te poznavši krivca za to u ličnosti Đakona Romana, sve ostavivši protiv njega poče nadalje da dahće, okrećujući svu svoju silu i maniju na blaženu onu glavu. Te, ovdje fino opisuje kako se narod plašio satana. Vidite i danas mi ne možemo baš konkretno da kažemo da, znate, da, se, da se bojimo i ovoga i onoga, i, iako narod osjeća strah. Jer ne postoji konkretna ličnost. Vidite i sami sve to nekako postalo globalno. Je tako? E, nego, nego njegov duh koji je kroz, da kažemo, te nove sisteme i sve te neumorne i aktivne institucije, sve nekako bliži. Sve je bliži nama posebno sad u ovo vrijeme znate, tehnološkog napretka koji po sebi znate, i nije loš, ali je znate, previše zloupotrijebljen. I onda osjećamo znate, njegov dah da je, da je sve, sve bliži. A njegovo disanje i njegovo prisustvo izaziva strah. Znate, ljudska priroda, kao zmiju kad vidite, to vam je isto tako jedan, jedan simbol. Znate. Vi kad vidite zmiju nije isto kao kad vidite vuk. Zmije izaziva posebnu reakciju. A možete zamisliti kako biće drhće kad se, kad se drevna zmija, dakle sam, sam džavo i, i, i njegova pratnja, to je džavovi, kad, kad se približi, znate, narodnom biću. Znate, on tako znate, počinje da se, da se, da se grči. Znate. Nije mm, to, vidite, nije, nije u pitanju racionalna dimenzija, znate, nego iracionalna. Znate, to je nešto još dublje. I narod se pogaši do paralize. Znate. Danas ljudi postali bezvolji. Jer oni ne mogu protiv njega. Sem ako ih Hristos ne vodi, ako ih duh Hristov ne nadahne, osokoli, ohrabri, ruke ukrijepi, koljena učvrsti, nadahne na, na taj liturgijski ustanak. Samo je Hristos kadar da podigne narod. To ne može ni jedan drugi čovjek. Mi se ovako u svim ovim prevratima, mada mislim da se tu više niko i ne nada uglavnom sad polažemo nade na, na ove brze momke, ne, ne bili ko kakav go dao i ovako i onako više nije bitno nego da ako se što zaradi, eto malo, da ako pogodimo na tim kladionicama, eto, na, na taj nivo je spala naša nada, inače hoće li biti sutra neke, neka, neka nova garnitura, u to više niko ne vjeruje, prosto tu se projavila opšta nemoć. Ali prosto ne treba sa tim da se mirimo, nego evo uz pomoć ovih primjera i, i uz glasne trube svetih otaca da čujemo taj, taj poziv na, na ustajanje. A, a toga se naš neprijatelj boji, jer onda dolazi, vidite, ne do postepenih promjena. Vidite, mi ovdje se vučemo pa iz godine u godinu čekamo promjenu. Nema te promjene. Pa se pitamo kako ne dođe do promjene. A kako da dođe? Znate, niko se ne, ne zapita, a kako da dođe do promjene? Mi hoćemo na bolje. A kako na bolje? Kako? Hajde da čujemo. I onda u, u, u maniru onih sad već pomalo i dosadnih, prelesnih formi, to onih kampanja, ja najbolji, a nisi ti, no sam ja, a niste vi, no smo mi, znate, to je ono, i šta tako ćemo da izazovemo problem? Nema od toga ništa. E, prava promjena, pritom i nagla, dakle, moćna, korijenita promjena, može da dođe od djelovanja duha Božije Kao vi, danas bili se na liturgiji pa vidjeli ste onu ženu, zgrčenu, 18 godina. I je li došlo do nagle promjene? A što je ovo što mi danas imamo? To je, znate, nemoć, zgrčenost. Ruka gospodnja, volja Božja, blagoslov Božji, nagla promjena pjesma, igra, pobjednička pjesma. Vidite na liturgiji pobjedničku pjesmu, pojući, kličući, uzvikujući i govoreći svjat, svjat, svjat. To je, vidite, to je pjesma, tu pjesmu poju samo oni koji su ustali. To je pjesma zdravih, pjesma oslobođenih, pjesma pobjednika. Pobjedničku pjesmu ne mogu da pjevaju Pazite, ustima možemo svi, ali srcem, jer liturgija se poje srce, mogu samo djeca gornjeg Jerusalima. Kaže, i šta čini satana? snimio je svetog mučenika, mobiliše svoju, svoju silu i onako manično se baca na njega. Kaže, pazite ovu peštvo, pazite ovu kavstvu, kaže sveti Zlatust. Kaže, nije mu odsjekao glavu, jer prethodno vrijeme ga je naučilo da sve takve stvari bivaju zalud i uludo Ne samo da nije uništio usrđe oni koji su povjerovali, nego ga još više pojačao i učinio većim i vrelijim. E, vidio je da od e, takvih poteza samo rasplamsava vjeru u narod. Su mučenici. Odsječena glava, još veća i njegova slava, a uz njegovu slavu i Hristo se proslavio i narod narod vjerovom obodrio. Dakle, to nije dobar metod. Kaže, užareno ugljeve sam veli podastro, a oni, oni kao po ružama po njemu trčahu, misli na mučenike. Vatru sam raspalio, a oni u nju skočiše kao u izvore hladne vode. To znate, hrišćani su uskakali u vatru. Kao u izvor hladne vode. Vidjeli ste i svetog mučenika koji kaže, gdje je vatra? Što oklijevate, što kasnite, što ne palite? Kaže, bedra sam im izranjavio, duboke brazde usjekao u njihova tijela. Potoci krvi potekoše, a oni kao da su zlatom sa svih strana optočeni. tako se tim ranama ukrasiše. Gurnuh ih u, ponore, u more i bacah, a oni kao da na samo nebo uzlaze, a ne da padaju bezdan, kao i ovi naši sveti mučenici koji su bacani po jamam, ima jedno, jedno, jedno divno predstavljanje u, u, u, u ikonama, e, gdje e, onako bačeni u jame, a oni kao da, kao da odlijeću na nebesu onako jedan, jedan let. Iako je jama, ali onako kroz prizmu liturgije prelomljeno i prizmu mučeništva za Hrista, za istinu i pravdu Božju, to je predstavljeno kroz ikonu kao njihov let na nebes. I zaista, evo, danas ih proslavljamo kao mučenike Hristova. Kaže, tako radosno poskakivahu, veseli kao da na sveštenoj svetkovini plešu i na zelenoj livadi igraju. Kaže, tako je svaki pojedini od njih, misli na mučenike, prihvatio te odmazde, ne kao odmazde, nego kao da uzima cvijeće proljećno, kao da vijence na glavu stavljaju, obiljem vlastite gotovosti predupređivali su moje odmazde. Ovo je sad kao neka ispovijest samoga satane. A vidjeli ste sve ovo što priča potvrđeno i u primjeru varulove majke. Znate, koja nosi dijete, znate, te kao na neku svetkovinu. Pa i jes, ona ona bukvalno sozrcava Hrista tu i, i, i juri, vidite, ona ne vidi mač. Čak i, i, i Varu ga moli, nemoj, kaže, uopšte da gledaš na mač, to je sad nebitno. Smrt, ne praši se nje, jer ona, vidite, blagodaću, jakim dejstvom, blagodati duha svetoga, ona već vidi Hrista koji čeka njeno čedo prosto, prosto juri, znate, raduje se. Suza radosnica znate, posle posjećen, posječenja njenog čeda. A se raduje jer je čedo njene utrobe, koji je krv primilo od njene krvi, prolivo istu za Hrista gospoda. Vidite kakva je to, kakva je to dimenzija svijesti i vjera. Jer do da ovim zaista treba i da se zaustavimo i da se preispitamo. Jer šta bi dakle valjalo činiti? Da mu odsječem glavu. No ono što hoće, to i biva. Učenici time na dijelima dobiju još bolju pouku, jer on ih je opominjao da smrt mučenika, vidite, kako i djavo tu propovijed prati i plašije se, On ih je opominjao i učio da smrt mučenika nije smrt, nego život koji granica nema. Dakle, potpuna sloboda. I da za njega ponajprije valja otrpjeti sve, pa i da smrt treba prezirati. Smrt za Hrista koja donosi vječnost, dakle, e, takav, takav gotovo prezriv odnos prema smrti. Držati je, ako se prima za Hrista, za ništa. I pogledajte, vidite ovo, e, ovo učenje i pogledajte učenicu njegovu, majku Varugovu i samoga Varuga. I opet da se vratimo na početak. Ovo je apostolska propovijed. Jer samo propovijed, odnosno bogagovijest, koju je Hristos predao apostolima, koja nije pretrpjela nikakve, pa i najmanje izmjene ili razblaživanja, do čega danas nerijetko dolazi, može da izazove ovakvu vjeru i neustrašivost. Zato je bitno da je niko ne dira. Jer čim napraviš neke intervencije, pa dobro, pa čekaj, ali danas je takvo vrijeme, ali Danas su takve generacije, znaj, to sigurno znaj, da će biti još gore i vrijeme da će biti još gore generacije. Neće biti mučenik. Ovo nećemo gledati. Vidjet ćemo onu opštu raslabljenu, znate, onaj, onaj, onaj loši nivo, znate, loše pobožnost, znate, koja je spremna gdje god je moguće da napravi neki ustupak, samo da što ne zahvali. Samo da nam se pozicija i status zarobljenika ne naruši. Ta naviknutost na, na memoru ovoga vijeka. Slučajno svjetlost ne dopre do nas. Kaže, zbog toga mu je, zato što ih je učio, zbog toga mu je odsjekao jezik, kako bi, vidite koliko je bitna propovjed crkve, kaže, kako bi lišivši učenike glasa, koji su uživali koji su dakle imali slušajući ga i ostavivši ih bez savjetovanja i nagovora, oni postali strašljivi i vratili se prethodnom strahu, nemajući nikoga da ih pripremi za borbu, niti da ih podigne i naoruža. Zato u nedostatku propovjedi svakako misli se isključivo na propovjed apostolskog e, porijekla e, e, i snage i dejstva. U nedostatku propovjedi strah se znate, useljava u pastu. Jedno od dejstava, strateških dejstava neprijatelja našeg spasenja je ostavljanje pastve bez pouke, bez slova, bez glasa, bez riječi. bez savjetovanja i nagovaranja, dakle podsticanja onog opet i opet i opet i opet. Apostol Petar kaže, ja vam jedno te isto ponavljam, meni nije dosadno, a vama je na korist. Jer vidite, ja mogu da vam kažem, i to što sam vam rekao, kaže, sve to tačno, i tu da stanem. Eto, rekao sam i tu sam stao. i ostavio vas. Opet će strah da se vrati, opet će sumnje, kolebanja, Kaže ovako. Vidite, sad dolazi hirurg da vadi jezik, kaže, no izvadivši mu jezik, on ipak nije uspio da zajedno sa njim izvodi i glas. Nego je glas tjelesni sasjekao, vidite sad ovo je, ovo je jedno čudo, tu se sjećate, čitali smo odsječen jezik i on je nastavio da govori. A sad Zlatus joj da nam to malo približi, da mi zapovidimo šta se desilo. Kaže, kaže, nego je, kaže, nije uspio da zajedno sa njim izvadi glas, nego je glas tjelesni sasjekao, ali je u usta blaženoga doletio glas blagodati. Priroda se lišila vlastitoga uda, primorana željeznim nožem, a blagodat nije dopustila da njen glas propadne. Otuda su učenici nadalje uživali još duhovnije pouke, ne slušajući glas čovječi kao ranije, nego božanski i duhovni glas, veći od naše prirode. Vidite, učudno. Sama blagodat govori kroz njega. i sa svih strana se sticahu. Od ozgo anđeli, jer vidite, to je glas koji anđele raduje. To sam Bog govori. Anđeli se sabrali da slušaju. Od ozgo anđeli, od ozdo ljudi, svako želeći da vidi ta usta bez jezika i čuje gdje i tako, dakle, bez jezika, puštaju glas. I bijehu to u istinu čudesna i neobična usta koja davahu glas i bez jezika, djavolu nanoseći sramotu mnogu, mučeniku slavu mnogu donoseći, a učenicima utjehu i pretpostavku trpljenja. Ti kako je to, kako je to tkanje svetog zlatousta. Kako je učenje kao pretpostavka trpljenja svetoga trpljenja. Zato vidjet ćete i u crkvi, i molim vas ovako kao brat, obratite pažnju na to, jer mi brzo pretrčimo preko tih pouka očekujući da ćemo dobiti ne znam kakve odgovore. Crkva uči da trpimo. Jedna sestra nam je pričala nedavno otišla kod jednog starca, provjerenog starca, jer ima i nas koji još nismo provjereni. Ovaj je provjeren. I on otiše sa nekom dilemom, ozbiljnom dilemom, iznijela mu je svoju nevolju i sad je očekivala da će starac da se njoj obrati minimum pola sata, a možda i sat. Koliko obično traju ti life coach termin, Sat vremena, 40 evra. Možeš i u drugi termin, ali to je onda 80, ćemo dva sata. I ona je onako, valjda, navikla na tu minutažu i sad ona je iznjela svoju nevolju i sad očekuje da starac krene. A on će samo ovoliko, kaže, proći će. Razumijete? To jest, proći će, znaš, sačekaj malo. Proći će sigurno. Strpi. E ako nećeš, onda, znate, evo mi da dopunimo, onda neće proći. Ali baš nikad. Ni u vremenu, ni u vječnost. Govorimo da je provjeren star zato što mu nije padalo na pamet da nastavlja priču. Znate. To je uzavuden trud. Ako je došla, ako traži pouku, ako traži savjet, ona ga je dobila. Ako ne, onda 40 evra i sat vremena. tamo negdje kod mnogih. Ja imamo još malo i tu ćemo da sanemo, samo da ovo završimo. Kaže, jer takav je kod Boga od starine i od početka običaj, što god djavo skuje protiv nas, ovo je velika utjeha, braći i sese, obratite pažnju, Što god djavo skuje protiv nas, on, dakle gospod, to okrene njemu na glavu i učini da bude priprema spasenja našeg. Vidite, mnogi naši mučenici, evo nedavno smo bili u Jasenovcu, vidite to demonsko dejstvo, I pogledajte, sad imamo jedan, naravno iz ove perspektive gledajući, sad imamo jedan, vidite, vaselenski resurs, blagodat. Imamo toliko mučenika, imamo toliko te zastupnika, toliko molitvenika, toliko mošti u njihovih. Vidite kako, znate, je ta jedna, jedna potpuno satanska zloba koja eto, to vrijeme bila projavljena na način i kroz ljude kroz koje se projavila. Znate, mnogi će reći pa čekaj, pa kako, pa zašto? A posebno djeca. Pa evo, šta im fali, pita e, Varugova majka. Hajde da pitamo Varugovu majku, jer ona bi trebala da zna. A i ona će da potvrdi jer to su, znate, to su e, sažitelji njenoga varuga, znate, to su djeca koja su e, postradale na, na, na pravdi Boga i, i radi pravde e, Boži i sav taj narod. I proslavili su se, to je, na kraju je gospod uredio da sve bude dobro i da e, od njihovog stradanja, eto i mi, ako hoćemo, imamo samo korist. Pa kaže, pazi, kaže Zlatusti, đavo izbacio čovjeka iz rajskog vrta, a Bog mu je otvorio nebo. Djavo ga je svrgao sa vlasti na zemlji, a Bog mu je dao carstvo nebesko. I našu prirodu postavio na tron carski u ličnosti ovoproćenog Boga. Ljudska priroda, i to znate, evo da vas podsjetimo, ljudska priroda sjedi gore na tom takozvanom gornjem mjestu. Na zemlji ga simbolizuje gornje mjesto apside oltara. I znate, u našim hramovima ima takozvano gornje mjesto na kojem sjede episkopi. Ono simbolizuje gornje mjesto, jer da Hristos kao vaproćeni Bog ne sjedi na tronu ili gornjem mjestu nebeskog Jerusalima, ne bi niko mogao da sjedi na zemlji na gornjem mjestu oltara Božijeg. Evo i ohridski prolog. Kaže, tako je oče, samo manje, manje lupanje. Hristos gore, a naše vladike, patrijarsi dolje da vidimo. I tako to čitamo. Kad vidimo episkop na gornjem mjestu, mi se ozrcavamo Hrista u gornjem, tronu gornjeg Jerusalima. Znate, kako je to, znate, kako je to, kako je to blagoslov Božje. Kako je to prohodnost, kakva je to sloboda. Kaže, tako nam gospod uvijek daje dobra, veća od onih koja se đavo poduhvata lišiti nas. Ono će da nas liši, a gospod nam još više daje. Tako i danas, vjerujte, samo ako se budemo držali Božjega slova i, i propovjedi, učenja crkve i liturgije crkve, nema veze, što god đavo bude smisli. Gospod će da uredi na dobro, na naše spasenje. To treba vjerovati Jer to je tako, kako kaže Zlatusi, to je stari običaj Boži. To je, to je staro pravilo, od davnina. I tako će i danas da bude nikako drugačije. Pustimo mi te zatvoreničke priče, zatvoreničke, znate ono kad zatvore, robijaši pa prognoziraju kako će i šta Nemojte to mediji, ne, pa oni ovako će... Ne. To su robijaške priče. Mi slušamo znate, taj, taj signal iz, iz, iz zone Gornjeg Jerusalima. Mi odatle vijesti primamo. Mi gledamo i čitamo te vijesti. Mi ne gledamo vijesti, braći i sve ovoga svijeta kao hrišćani. Mi se napajamo blago vijestima. To je naša hrana, to je naša svjetlost. To je naš mir. I evo, ovo da, kako to zlatosti inače čini, te sad projavljuje tu nemoć satansku, kaže, kako se uprašio jezik, pa ga je iz straha odsjekao. Vidite, to je iz straha, od siline. On ga siječe, pa Zlatusi kaže, kaže, Ako se nisi uprašio jezika, o skverni i sve skverni, zbog čega si ga odsjekao? Zašto nisi ostavio pretposavku rvanja? nego si zatvorio stadion. To je kao da naš tim dođe u goste, je tako? Ovi zatvore stadion. Razumijete? Mi dođemo da igramo, je tako? Finale i oni su straha zatvorili stadion, razumijete? Da se tako odbrane od poraza. Pa kaže, Kaže, zašto nisi ostavio, da kažemo, mogućnost, dakle, pretpostavku rvanja, nego si zatvorio stadion. I kao što kada bi neko ko se namjerava boriti, kada dobije žestok udarac, nemogući dalje održati se u borbi, zapovjedio da budu odsječene obje ruke suparniku. I onda ga tako udarao. Dalje ne bi bilo potrebe za drugim dokazom pobjede onoga kojemu su odsečene ruke. Upravo tako i kod mučenika, jasni od svih drugih dokaza pobjede protiv đavola bilo je odsijecanje jezika. Jer ako je jezik i bio smrtan, budući da je đavolu zadao rane besmrtne, zbog toga je on dahtao protiv njega, sebe sama izražući većem stidu, a mučeniku vijenac čineći većim. Jer kao što je čudo vidjeti drvo bez korijena i rijeku bez izvora, tako i glas bez jezika. i na kraju hoće to da dovede u vezu sa i da na ovaj način potvrdi i dokaže tajnu vaskrsenja. Pa kaže, jo, ovo, ovo su besede koje je Zlatulus izgovara u hramu. Liturgijska beseda. Kaže, gdje su sada oni koji ne vjeruju u vaskrsenje tijela? Gle, glas je i umro i vaskrsao. U jednom kratkom odsječku vremena dogodi se i jedno i drugo. Vidite, jezik, smrt, je tako, smrt glasuje sječenje jezik A vidite, glas bez jezika je vaskrsenje. Kaže, premda je ovo i mnogo veće od vaskrsenja tijela. Veće je da, da govori onaj ko nema jezika, nego vaskrsenje tijela. Kaže, jer tamo je priroda tijela tu. Ono je mrtvo, ali je tu. A samo se sastav rastavlja a ovdje je uklonjena i sama pretpostavka glasa, a ipak glas postade još blistaviji. Dakle, dejstvo e, sile vaskrsenja, odnosno vaskrsitelja. E, tako, vraći i sestre, raštajte poslije, pa malo Ovo smo proširili u duhu posta, mora malo veći napor da bude i pažnje, da bi post zaista bio post. A eto, potrudili smo se da izaberemo najbolje što crkva ima, dakle, svetog apostola Pavla, svetog mučenika Romana, u tumačenju i doživljaju svetog oca našeg Jovana Zlatustog. Pa eto i mi njihovim molitvama i primjerom da, da se nadahnemo u ove dane posta, da se ne plašimo ovih, kažemo, novih vjetrova i novih situacija, nego da i sami, utvrđujući sebe, na, na nepokolebljivom kamenu apostolske vjere dočekujemo dane sa svim onim što Gospod bude dopuštao na nas, vjerujući da kad dopušta, da je na dobro, na koris, na spasenje, a snagu da sve to izdržimo, isti on darivaće svima onima koji ga vjeruju i svoju vjeru trpljenjem i stradanjem pečate, da bi se udostojili i blagoslova koga se udostoji sveti mučenik Roman i njegov mlađi brat po vjeri i po mučeništu varov i njegova predivna i sveta majka, dakle da budemo i mi od njihovog roda i od njihovog duha, zajedno naslijedivši carstvo nebesko. Amin. Ako ima nekoga da među vama da nema ohridski prolog, jel ima možda neko, slobodno javite se, ako nemate ohridski prolog? Dobro. Znači, to je dobar rezultat. Nema vas mnogo. E, dođite, bit će ovdje ohridski provod da imate i da čitate, to je sve sveti vladika Nikolaj uredio za svaki dan u godini i omilije svetog vladike Nikolaja, to su ona nedeljna tumačenja, odnosno tumačenje nedeljnih evanđelja koja čitamo na nedeljnim liturgijama. Ima li među vama onih koji nemaju tu knjigu, to je ovaj zbornik tumačenja svetogladike Nikolaje. Dobro, slobodno, ko nema da dođe, ali vidite, ako neće da čitate, onda nemojte dolaziti. Onda bit će vam lakše da nemate te knjige, pa kažete, mi to nismo ni imali, nešto su tamo pričali, nismo mi to dobro čuli i nego da ih imamo, da ih ne čitamo, jer to je onda nemara, nemar je grijeh. Tako slobodno posle se javite, dođite i uzet ćete od bratije, a podijelit ćemo i ovu ikonu Pećkog gospoda, to je freska iz priprate u Pećkoj patrijarši, čuvena freska koja predstavlja, možemo slobodno reći, taj liturgijski simbol ili lozinku onih koji su razumjeli tajnu Kosovskog zavjeta, to je e, freska ovaploćenoga Boga, Sina Božijeg i ove njegove sijede, vlasi i kose i brade, zapravo predstavljaju njegovu predvječnu božansku prirodu, onaj koji je stariji od vremena, stariji od dana, kako u simbolu vjere ispovjedamo, od oca rođen prije svih vjekova. Evo njegova sjeda kose i sjeda brada predstavljaju e, to njegovo, e, da kažemo, predvječno rođenje od njegovog bespočetnog oca, a tu je među nama u vremenu kao čovjek, ni zbog čeg drugog, sem da nam svoju vječnost blagodaću ponudi, te da i mi zajedno sa njim u njoj živi budemo, dakle vječno živi. E, naši predsi e, nadahnuti apostolskim predanjem, nije zavud Pećki hram prvobitno i bio posvećen svetim apostolima, ne zato što nismo znali kome drugo da ga posvetimo, nego zato što je naš sveti sal zajedno sa svojim duhovnim sinovima, a pećkim arhijerejima, bio potpuno utemeljen na apostolskoj blagovijesti i rezultat takve vjere, dakle vjere utemeljene na propovjedi apostola, davo im je ovak, ovakva viđenja ili sazrcanja Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, a evo ostavili su to na zidovima Peske patrijaršije, da i mi kad tamo odlazimo, možemo da gledamo u nebo otvoreno i da vidimo Cara Nebeskog koji je tu među nama i radi svih nas, da se ne plašimo, nego da živimo slobodno kao djeca nebeskog oca, a njega nam javlja niko drugi do on jedino rodni njegov sin i kroz zajednicu sa njim mi postajemo djeca njegovog duhu svetom. Pa eto, ova freska to posebno simbolizuje, eto, voljeli bi da je podijelimo sa svima vama, da u toku Božićnog posta, gledajući, gledajući je e, hrabrost duhovnu i odvažnost zadobijate da budete junaci u danima koji će zaista tražiti junake. Pa da će Bog da takvi i budemo. Dobro, još jednom hvala na srpljenju i povjerenju. Dostojno je sjakovo istinu, blažiti ja, Bogorodicu, prisno blaženu i preneporočnuju, imate Boga našego, česnješuju kerubi i slavnješuju, bezranjenija Serafim, bez istenija Boga, slova nošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličaje. Slavo Otcu i Sinu Svetome Duhu i sada i uvek i uvek i uvek, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca našeg Gospode Isuse Hrista, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos je među nama. Jeste